c'est toujours le même. J'avais tout ce que je n'ai pas, et quand je l'ai, je ne le veux plus. Tout est simple et compliqué, remarquez cupidité. Ça parle, parle, parle sans me connaître, Et rage, rage, rage de mon bien-être. Si vous saviez la peine que j'ai pour vous et les autres, si vous saviez que j'ai pour vous et les autres. Un peu chante sur les bords, un peu relou, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on me conseille, qu'on me déteste. Un peu relou, d'accord, ouais. C'est pour ça qu'on m'aime qu'on s'aide. On me déteste, qu'on m'aime on s'aide. Je m'encadre, je cage en mon Pas le temps de jouer à cache-cache. Pourquoi lutter Faut déterminer. N'essayez pas de me changer. Je suis déjà dans ce truc avec moi-même. Déragé gauche à de moi. Attends, je sais pas si tu m'as capté. Ouais, bah ouais, je suis dans ma mala. Attends, je sais pas si tu m'as capté. Ouais, bah ouais, je suis dans ma mala. Un peu chante sur les bords. Ça pique pique pique quand je me démène. Ça pique pique pique quand je me démène. Mais laissez-moi dans mon monde. Ah laissez-moi dans mon monde.